Melek'ten merhaba. Ee, bu geceki seçkimizde güncel deneysel kayıtlar yer alacak. Ee, açılışta Paul Purgas ve James Ginsburg'dan müteşekkil elektronik müzik ikilisi Empty Set'e kulak verdik. Ee, Subtext ve Raster Noton sonrasında Thrill Jockey etiketini evbelleyen Empty Set, 5. stüdyo albümleri Borders'da burunlarının dikine gidip tınılarını tekerrür eden agresif bas vuruşlarını indirgemiş. Dinlediğimiz Border'da bu yaklaşıma emsal teşkil etmekteydi. Ee, seçkimize Litvanyalı işitsel sanatçı Gintas K ile devam edeceğiz. 25 yıldır deneysel müziğin içerisinde yuvarlanıp giden müzisyen, son olarak alan kayıtlarını sırtına dönerek tamamen dijital sentez yoluyla Under My Skin isimli bir albüm yayınladı. Ee, bu kaydın açılışındaki songun ardından Christian Starsgaard ve Varg mahlasıyla tanınan Jonas Rönnberg'in The Empire Line isimli noise ortaklıklarının son ürünü Syndicate Döla Kütür'den Fragrance Arpeje kulak vereceğiz. Gürültünün dozunu artırıyor. E, noise'dan Power Noise'a geçiyoruz. E, New York menşeli Margaret Shardy'e daha reşit olmadan daldığı gürültü ortamlarında bir deste seneyi devirdi. E, endüstriyel noise erbabını bir önceki kayda Bastille Burden geçirilen bir operasyonun beden ve zihin arasında oluşturduğu makasa odaklanıyordu. E, yeni uzunçalar kontakt ise çürüyen bir vasıta içerisine sıkışmış bilinci dışarı salıyor ve dört evre halinde trans halini inceliyor. E, gürültünün tesadüfi değil tasarlanmış halini işleyen ve fiziksel bir medya aracılığıyla fiziksel olanı aşmaya cüret eden bu kayıttan seçtiğimiz Transmission'ın ardından İtalyan müzisyen Alice Kundalini'nin Mine uzun çalarını misafir edip gittikçe kötücülleşip tekinsizleşen Last'a kulak vereceğiz. Elektronik müzik ikilisi Mom Dance Logos, jar bükücü Weightless serilerinin ikinci kısaçalarını göreceğe çıkardı ve türün en kafa açıcı isimlerinden beşini de kendi etiketleri Different Circles'dan çıkan bu albümde konuk etti. E, bu isimlerden biri Fis mahlaslı Yeni Zelandalı drum and bass prodüktörü Oliver Perryman. E, ilk olarak kendisinin seriye katkısı olan Angels of the Water Table gelecek. E, ardından İspanyalı işitsel sanatçı Juan Antonio Nieto'nun atlayan plak ya da bağlanamayan telefon gibi dijital ses hatalarından soyut drone bulutları inşa ettiği Imperfect kaydından A3 ile devam edeceğiz. Na hakkında Londralı menşeli olması dışında biyografik bir bilgi bulunmayan bir müzisyen. E, bu mahlasla yayınlanan ilk kısa çalar Themes, e, müzik konkret geleneğine sadık ancak ritimlerden uzak durmasına rağmen İngiliz rave kültüründen de izler taşıyan, son tahlilde uçucu, çamur kıvamında sens ambiyansları sunan bir iş. E, bu kayıttan seçtiğimiz Neck Devour'un akabinde geçtiğimiz aylarda South Africa Recordings isimli bir alan kaydı albümünü yayınlayan Zürihli müzisyen Dave Flips'e yer vereceğiz. Müzisyen Rise uzunçalarında çarpan kapılardan ateşlenmeye hazırlanan bir silaha, eylem sloganlarından köpek avlamalarına birçok ses kaynağını kullanarak bir perküsyon denizi yaratmış. Bu albümün açılışındaki We Know Enough to Know How Much We Will Never Know az sonra Açık Radyo'da olacak. David Knight ve Stephen Trower'dan müteşekkil Unica Zün ile devam ediyoruz seçkimize. E, müziklerinin merkezine analog synth, mellotron ve elektrikli piyanoyu oturtan ikili, doğaçlama bir yaklaşımla yarattıkları ses manzaralarını bilinç dışlarında yatan sucul imgelere dayanarak şekillendirmekte. E, ikilinin Touch etiketini yayınladığı Transpandorem kaydından gelecek Breathe the Snake'den bir kesitin ardından geçtiğimiz sene ölümden dönen Slovak müzisyen Ondrej Sajerk'ın iyileşme sürecinde ikrah ettiği yoğun bakım ünitesi seslerini evirip çevirerek inşa ettiği ICU kaydından sonunda sakin akustik gitar melodilerine bağlanan Karamel gelecek. seçkimizi bu gece yer verdiğimiz en veteran isim olan Michigan'lı noise oluşumu Wolf Eyes ile kapatıyoruz. Geçen sene Jack White'ın Third Med etiketinden I'm a Problem, Mind in Pieces isimli bir uzun çağrı yayınlayan Wolf Eyes, son olarak Lower Floor Music isimli bir etiket kurdu ve bu etiketten gün yüzü gören ilk kayıtta kendi işleri Under Tow oldu. Ee, biz de dükkanı bu albümü ismini veren parçayla kapatıyoruz bu gece. Program kayıtlarına 13melekradyo.tumblr.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere. Thank you. spend too much time staring outside. that place is never gonna change. I spend too much time outside. I've never seen the same. Or pull your nails just like you're told. Or spend too much time on an answer. Wanting to see if I'd ever grow old. care if he was a friend. The way my eyes treat my head, the way the sky looks of dread, the early rise to be bled, a sunk skin that can't be shed. Thank you. would resent all the times you can't forget. This time I won't forget. So funnel it through your empty head, funnel it through your empty eyes. But don't you see? There's nothing left to forget. Just let it lie on a lonely